Aled Thomas, ie? Di Aled yma? Dyma Aled, gai... Gai ofyn i chi un a eistedd lawr neu gadael yn ddistaw iawn iawn. Diolch yn fawr. Aled Thomas, gwrdd dda. Gynhadledd. Ar ran etholaeth, de Cyrdydd y Ffynarth, Hoffwn ddatgan fy nghynnig ynglyn â sut i wella'r ffordd o ariannu gwasanaethau i bobl autistic yng Nghymru. Fel y gwyddom, mae mwy o ymwybyddiaeth o autistiaeth yn yr oes hon ac mae cryn sylw yn cael ei roi i'r syndrom hwn. Diolch byth. Hoffwn eich hysbysu bod cynllun ar droed i roi swm sylweddol o 2 miliwn ar ddeg o bunnoedd i ariannu corff newydd gan Lywodraeth Cymru – bydd y corff, sef y gwasanaeth autistiaeth integredi cenedlaethol, yn ffocysu yn bennaf ar wneud diagnosis i bobl, ond nid da lle gellir gwell. Felly, fel un sy'n byw gyda'r cyflwr, hoffwn dynnu sylw ar pwysigrwydd darpariaeth y trydydd sector i a helpu unigolion sy'n byw ag autistiaeth. Rwy'n byw o'r bwys Caerdydd lle mae canolfan Elisen Autism Spectrum Connections Cymru yn fy helpu. Pwrpas yr elusen yw cynghori a chefnogi oedolion sydd ag autistiaeth, a hebddo byddai'r sawl sydd â'r syndrom yn ei chael un anodd i ymdopi â phroblemau bob dydd. Yn wir, mae llawer o elusennau a mudiadau trydydd sector eraill sydd yn cynnig cefnogaeth anfodol i filoedd o bobl sy'n byw ag autistiaeth ar draws Cymru. Yn aml mae'r mudiadau hyn yn wynebu ansicrwydd ariannol ac yn ddibynnol ar roddion a grantiau amrywiol er mwyn cynnal eu darpariaeth. Felly gynhadledd, yn ogystal ag ariannu'r corff swyddogol sy'n rhoi'r diagnosis, mae'n bwysig ariannu'r gwasanaethau a'r gefnogaeth y mae bobl sy'n derbyn diagnosis o autistiaeth eu hangen ar ôl hynny – O fy mhrofiad i ac unigolion eraill, dyna gryfder y trydydd sector i gefnogi a helpu pobl ag autistiaeth i fyw eu bywydau bob dydd, i roi gwasanaeth hyblyg a chefnogaeth briodol yn y gymuned. Mae'r ddau yr un mor bwysig a'i gilydd. Hanfod y cynnig hwn felly ydy galw ar y Llywodraeth i adolygu ei dyraniad cyllid i wasanaethau autistiaeth a mynnu'n benodol fod cyfran sylweddol o'r cyllid yn cael ei neilltio i'r trydydd sector. Hefyd, galw ar Lywodraeth Cymru i ymwneud yn effeithiol ar trydydd sector a chyda chynrychiolwyr pobl ag autistiaeth a'i teuluoedd. I orffen, hoffwn dynnu sylw fy nghyd aelodau at ymgynghoriad ynglyn â'r ddeddf awtistiaeth ger bron y cynulliad. Dwi'n erfyn ar bawb i ymateb i'r ymgynghoriad gan bwysleisio'r pwysigrwydd o ariannu'r ddarpariaeth ar gyfer awtistiaeth yn y trydydd sector yng Nghymru. Er mwyn i'r ymateb i'r ymgynghoriad ewch i wefan y synedd. Hefyd, hoffwn ddatgan fy nghyfnogaeth at y gwelliant gan etholaeth Cyrffili, ond rhaid i'r cynnig greiddiol gael y ffocws pennaf – sef gwella'r ddarpariaeth ar gyfer autistiaeth yn y trydydd sector. Diolch yn fawr. Anne Grigsby.